Áno, áno, využijem vám pokojné júlové ráno, ale už si veľmi nezvykajte, pretože, hoci to prišlo len nedávno, treba sa nám lúčiť. Ten dôvod je jasný, mesiac čo mesiac sa opakujúci. Aj sedmička bude už čoskoro minulosťou. V ponuke je predposledná kapitola, ktorá si už tiež dlhodobo píše svoju históriu a keďže sa naskytla príležitosť tak si na to trošku posvietime. Pre Petrolejku tradičným spôsobom, muzikou a sprievodným slovom. Či to budú informácie osožné, tak e, to si povedať z tohto miesta netrúfam. Snáď postačí len toľko, aby sa vám všetko príjemne počúvalo. Z Banskej Bystrice zdraví Peter Kršiak. sali, sali, co s tím provedem. Jak si tak pouštím plyn, někdo zazvoní. Otřesem, otřesem, bereš mi hlavu do dlaní, do ucha šeptáš. Zavři oči, všechno bude fajn. Teď se točí, všechno bude fajn. Je to v plusu, všechno bude fajn. Dej mi pusu a všechno bude fajn. Vyšlo, že jsem zase třetí, ten, co se snaží, ale zvyšně sletí. Na hlavu padá, a to bolí, mm, a já. Do bot mi teče v kapse jenom díra, v tom bole jsem vyhrál, netopíra. Do bot mi teče, až plouchá na maják. slyším trumpety a ty vcházíš po špičkách. Znáš moje úlety, zahradníku pes je vrach a tak mi říkáš. Zavři oči, všechno bude fajn. Svět se točí, všechno bude fajn. pusu všechno bude fajn. Dej mi pusu a všechno bude fajn. Kolem koukej, všechno bude fajn. Říkej OK, všechno bude fajn. všechno bude fajn. Všechno bude fajn. Seš môj darling a všechno bude fajn. Nie je to tak dávno, už pomaly dva mesiace, čo som si túto pesničku mal možnosť eh, prepočúvať pri jeho osobnej prítomnosti. Janek Ledecký vtedy koncertoval v Banskej Bystrici urobil si zastávku aj u nás, posedil trošku v štúdiu, no a aktuálne je možné ešte dodatočne zablahoželať k 63. narodeninám, ktoré si pripomenul 27. júla. Pražský rodák, e, spevák, gitarista, skladateľ, ktorý sa stal súčasťou údobnej scény už v 80. rokoch toho minulého storočia, keď bol členom skupiny Žentour, ktorá na tej rokovej scéne celkom slušný vietor dokázala rozvíriť, no a prišli albumy aj pesničky, medzi ktoré sa zaradila tiež tá, ktorá nám otvorila aktuálnu Petrolejku, potom tu bola tá solová cesta aj s úvodným veľkým hitom Na ptáke sme krátky, neskôr muzikálové tituly Galileo, Hamlet, úspešné nielen doma v Českej republike, ale aj v zahraničí No a Janek ten sa ešte chystá na Slovensko v tomto roku v októbri by to malo byť o koncerte v Rožňave v novembri, potom ešte v Bratislave a v Rimavskej sobote. Ale dnes z jeho strany len tento príspevok, pretože aktuálna petrolejka bude stať na iných. Mali sme trošku prestávočku a nestihli sme všetko, takže by sme sa ešte mali pristaviť pri 80. Marceli Lajferovej, a čerstvým 40 sa stal pred týždňom aj Vojtech Dyk. Takže sú to interpreti, ktorí zaznamenali celkom zaujímavé výsledky a my si ich budeme pripomínať, plus k tomu dodáme aj ďalšie mená, aj keď len v takýchto jednopesničkových zastávkach. Ten dôvod je ukrytý v ostatnom kalendárovom eh, zozname. Pokiaľ ide ale o ten dnešný termín v čase premiéry, to je 30. júlový deň, 211. Myslieť treba aj na Libušky, meninových oslávencov. To je meno, ktoré nachádzame skôr u našich e, susedov práve v Českej republike. Významovo ide o milú a príjemnú osobu a Libuška Šafránková táto celý život tiež potvrdzovala, čo sa týka ale oficiálneho oslávenca za riekou Morava, tak tam by to mal byť Bořivoj, majiteľ mužského krstného mena slovanského pôvodu. Významovo sa obvykle uvádza ako bojovník. No a tradícia velí aj povenovať sa Medzinárodnému dňu. Dnes je to Deň priateľstva, čo sa začalo písať pred 90 rokmi za veľkou mlákou. Tou hlavnou myšlienkou je uvedomenie si úlohy priateľstva v našom živote, ktoré by malo do nášho sveta vnášať pokoj a dobrú náladu a mali by sme to teda aj oslavovať so svojimi priateľmi, vyjadriť im vďaku, lásku, možno aj nejakú maličkosť, ale tú najväčšiu tak či tak e, fyzicky dodať nemôžete, to je len, že sa budete tolerovať a tým aj potvrdíte priateľstvo, Priateľ sa za vás postaví v akomkoľvek okamihu. Pokiaľ tak neurobí, lebo by sa mohol vďaka vám zašpiniť. Už to až také veľké priateľstvo zrejme nebude. No a priateľstvo bude aj témou Trikolóry. Tých pesničiek na túto tému už vzniklo tiež celkom dosť, tak si aspoň tri kúsky povytiahneme. Ale spomínať budeme aj na tých, ktorých termíny odchodov sú spojené s aktuálnym obdobím. No a jedno meno to nám vyskakuje v súvislosti so včerajším 29. júlovým dňom presne 40 rokov uplynulo od autonehody, ktorá domácu hudobnú scénu ochudobnila o meno Petr Sepeši, ročník 1960, narodený toť nedaleko v Brezne, ambiciózny ako interpret, Mal aj nejaké to nadanie, od detstva spieval v zbore, zúčastňoval sa súťaží, učil sa hrať na klavier, na bicie, na gitaru, dokonca na basgitaru, začal si písať aj vlastné pesničky. Rodina sa presťahovala do mesta Aš, tam nastúpil aj na strednú technickú školu, chcel sa stať ale profesionálnym spevákom, urobil preto všetko, čo sa dalo, navštevoval aj hodiny spevu, aj si založil prvú kapelu s názvom Appendix, na vojenčine ďalšiu, potom prišla Mladá píseň v Jihlave v 83. a mal možnosť eh, si vyspievať aj druhé miesto. Toto mu pootvorilo dvere. Cenu poroty vtedy získala Iveta Bartošová. Neskôr sa stretli v programe Sejdeme se na výsluní. Každý tam ešte interpretoval vlastnú pesničku v rámci prvej časti, ale v dvojke už odzneli knofilíky lásky, ich spoločné dueto. No a toto ich dalo dohromady až teda do toho tragického okamihu. Čo stihol natočiť ako solista, tak to je tiež jedna z melódií Pavla Vaculíka z februára roku 1985, toho rozhodujúceho roku. Dirigentom tanečného orchestra Československého rozhlasu sa stal Felix Slováček. Mirek Černý dal pesničke názov Já to tušil hned. to tušil hned. koupit. Nebo mám na poštu svíc. Dneska jistě nestačí vždycky den. A když teď odložím to, co udělat jsem měl, svět se jistě nezboří. Já to tušil hned, to tušil hned. Tak svojho času to bola nádej pre domácu hudobnú scénu, ťažko povedať. Nebyť toho 29. júlového dňa roku 1985, kam by sa tá kariéra bola vyvíjala, či by to bolo z dnešného pohľadu výraznejšie alebo by sa to potom napokon predsa len dostalo do nejakej slepej uličky. O tom sa dá naozaj iba špekulovať. Zostali nahrávky, zostali spomienky. No a ten nedávno vytvorený seriál o Ivete Bartošovej, ten poodhalil aj trošku iné veci. Mnohí s tým môžu súhlasiť, nemusia. Pokiaľ so, zostanete iba pri počúvaní pesničiek, <laughs> tak si ne, nepoškaredíte nikoho Poďme za udalosťami aktuálneho dátumu, niektoré sú inšpiratívne, iné ťažko zrealizovateľné, niektoré neuveriteľné. Tá prvá dá sa zaradiť do všetkých troch kategórií, je z roku 1419, keď došlo k prvej pražskej defenestrácii po úmrtí českého kráľa Václava IV. zautočil dav ľudí na čele s Janom Želivským na radnicu v Pražskom Novomeste meste No a proti husicky zameraných konšelov jednoducho vyhodili z okna. Táto udalosť to bol začiatok husickej revolúcie, ešte nasledovali dve takéto defenestrácie, druhá je z 24. septembra roku 1483. K tej tretej došlo 23. mája 1618. Dnes by si zaslúžili aspoň vyhodiť zo svojich miest, až takto brutálne by to končiť nemuselo, lenže keď niekto je pricucnutý a niektorý dokonca prilepený, tak je to komplikovanejšie. Galileo Galilei, tiež legendárna to postavička, zapísal sa do dejín. Neviem, kto pri, pri tom v tom čase bol, že to takto zaznamenal, ale údajne v roku 1610 poprvýkrát pozoroval prstence planetky s názvom Saturn pre iných, pre tých, ktorí sledujú tieto záležitosti, je to dosť rozhodujúci moment. V Paríži v roku 1857 bolo zaznamenané, že poprvýkrát zaznela legendárna Marsejeza, neskôr francúzska národná hymna. Zložil ju ženýný dôstojník. V noci z 25. na 26. apríla ešte v roku 1792 v Štrasburgu ako pochod pre francúzske jednotky, ktoré hájili východné hranice krajiny proti rakúskym intervenčným jednotkám. No a potom neskôr, keď e, dorazili do Paríža za spevu tejto piesne vojenské posily dobrovoľníkov z Marsej, tak ju nazvali práve Marsejeza alebo Marsejská pieseň. Stala sa jednou z najobľúbenejších francúzskej revolúcie a 14. júla 1795 bola vyhlásená za štátnu hymnu. Rok 1863 ten bude zatiaľ posledným z toho historického kalendára, ktorý si pripomenieme, republikán 16. americký prezident Abraham Lincoln vydal nariadenie s názvom Oko za oko a prikázal ním za zastrelenie každého zajatého černožského vojaka armády Únie, zastreliť zase jedného zajatého vojaka armády Konfederácie. Tak takto sa to zvyklo riešiť na milovnej pôde Spojených štátov ešte v 19. storočí. Veľmi sa od toho mnohí nevzdialili, hoci teda na papieri už bolo popísané všeličo možné mierumilovné, Mierumilovným by mohol byť nasledujúci titul, ktorý nám pripomenie tiež jedného z aktuálnych stále ešte jubilantov, aj keď je to tiež už pomaly týždeň 24. júla roku 1945, čiže pred 80 rokmi sa v Zábřehu narodil neskorší pesničkár, textár, spevák a gitarista, známy hlavne z folkového dua s Miroslavom Palečkom, čiže Michael Janík, spieval hral práve s ním dlhé roky, predtým než získali aj dlhodobý angažmán v divadle Semafor, tak sa zúčastňoval viacerých súťaží speváckých a na jednej z nich sa aj s Miroslavom Palečkom zoznámil a na konci 60. rokov sa stali súčasťou tzv. návštevných dní Miloslava Šimka Jiřího Grossmana začali vydávať single a aj nejaký ten albumík sa objavil neskôr mali pravidelné programy aj v pražskom Baldinovom takom poetickom programe, o takej krčmičke na Vinohradoch. No a vznikali pesničky, ktoré mali svoje čaro hlavne pri tých živých vystúpeniach. Tak si teraz jednu z nich z takýchto živých nahrávok pripomenieme. Slávila úspech hlavne po tom, čo ospevované je ZD Slušovice v tejto pesničke sa stali takým celkom módnym artiklom vo svojej dobe a už sa s tým spájalo všetko možné <laughs> aj nemožné. Na zábavních jachtách od počátku léta pořádají exkluzivní cesty kolem světa. Tahity a dámská soutěž o největší plínce řada skvělých zážitků. Vřele zvou slušovice, z Monte Carla z letošní sezóny část zisků. Jiného má adresáta slušovickou výzku. Jak řekl včera na tiskovce tajemník Jan Parma, do všech heren hodný nějška.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 Ehm, za všetkým treba hľadať hlavne jednu postavu, Františka Čubu, to bol rodák z nedalekej Březovej, ktorý sa stal neskôr agronómom, pedagógom, politikom a známym aj ako predseda práve JZD Slušovice. Bol to tzv. socialistický zázrak, ale po 89. sa zázraky začali všetky rúcať. Majetok družstva sa prelial do viac ako 101 spoločností, z ktorých ale väčšina skrachovala a samotné družstvo skončilo v likvidácii, následne v konkurze a tie dlhy neskutočné čísla. Až také veselé to nebolo ako v pesničke, ktorá by mala byť z októbra roku 1984. Hudbu písal Mirek Paleček, text práve jubilant Michael Janík. Aj Mirek Paleček si pripomenie 80 ešte v tomto roku, konkrétne teda 12. novembra, takže sa určite k tejto dvojici ešte dostaneme a možno aj na takom väčšom priestore. Dnes to bolo len o tejto jednej pesničke. Poďme sa opäť pozrieť na 30. júlový deň a 20. storočie v roku 1907 <laughs> prijal uhorský parlament zákon číslo 45 známy ako Derešový. Umožňoval obmedzovanie osobnej slobody polnohospodárským robotníkom zo strany zamestnávateľov a pripúšťal aj telesné tresty. V roku 1928 vznikol v Bratislave Slovenský veslársky klub. Pred 90 rokmi zase vyšla v Spojenom kráľovstve prvá kniha zo série Penguin Books, ktorá začala brožovanú revolúciu. Pokiaľ ide o rok 1971, tak sa vo Viedni začal prvý medzinárodný psychoanalytický kongres, na ktorom sa zúčastnila aj dcéra zakladateľa psychoanalýzy Zygmunda Freuda, Anička, ktorá tento kongres dokonca otvárala, ale aj do vesmíru sa pozeralo. Posádka Apollo 15 s veliteľom letu Davidom Scottom pristála na mesiaci ako prvá mala možnosť si vyskúšať aj lunárne vozidlo, rover. No a u nás bola sledovanou záležitosť, ktorá sa zase týkala vodnej hladiny. Legendárny František Venclovský, rodák z Lipníka nad Bečvou, mal vtedy 39 rokov. Stal sa prvým občanom niekdajšieho Československa, ktorý preprával kanál La Manche. Ako prvý Čech ho dal za 15 hodín 26 minút. Pokiaľ ide o rok 1975, je tu také výročie. Československá, vtedy socialistická republika, sa zúčastnila na konferencii o bezpečnosti a spolupráci, ktorá prebiehala do 1. augusta za účasti najvyšších predstaviteľov 32 európskych krajín, ďalej Spojených štátov, Kanady. Všetko sa to dialo v Helsinkách vo Fínsku. No a konferencia okrem politickej a hospodárskej spolupráce tzv. signatárskych krajín schválila tiež tzv. tretí kôš, týkajúci sa ľudských a občianských práv. Tým sa vytvorili pre československú opozíciu výhodné podmienky, keď jej činnosť bola aj napriek neustálým represiám garantovaná medzinárodne platnou konvenciou podpísanou tiež Československou, teda vtedy socialistickou republikou. Ale čo máte dnes už garantované? Pomaličky už takmer nič. To je ale zároveň aj posledná udalosť, ktorá tak vyskočila z toho 20. storočia. Tie zvyšné, už z toho čerstvejšieho, si posvietime po pesničke, ktorá je možno aj o tej e, garancii, lebo má názov Cesta za snom a tiež to bude príspevok jedného z aktuálnych oslávencov. Nebude na to sám, pretože spoločnosť mu bude robiť aj slovenská strana. Napokon vzniklo také česko-slovenské dueto, len toť pred nedávnom, pesnička Cesta za snom, tak e, v nej sa stretli e, Mário Kuli Kolár a Jan Pokorný alias Pokáč ktorý je práve júlovým oslávencom. 35. narodeniny si pripomenul 25. júla. Tento český pesničkár, textár, youtuber, muzikant, hrajúci na gitarku, na ukulele. No a v tých textoch eh, sa snaží s humorom spracovávať eh, témy, ktoré sa týkajú obyčajného života. Častokrát odkazuje aj na svoje pôvodné povolanie ajťáka. Počas eh, desiatich rokov tých ostatných sa stal z neho jeden z najpopulárnejších českých pesničkárov, o čom svedčí teda aj zisk strieborného slávika a dve platinové platne. Aktuálne e, vydala nový singel tiež Ľudská Bílá, ktorej autorom sa stal práve Pokáč. Napokon, keď mal jeden zo svojich koncertov v O2 arene, tak ho prišla podporiť ako host tohto programu, keďže už pre ňu aj predtým niečo o kávičke popísal. No a takto to vyzerá, keď sa spojí čeština so slovenčinou, čo nie je ojedinelý prípad. Mladšie ročníky to už ale tak e, často nezvyknú robiť, hoci nájdeme celkom dosť príkladov a je fajn, keď sa aj po tejto stránke spolupracuje. zvyknou ti stůj, než zůstaneš stát. Kolikrát řeknou ti vzdej to, ještě donutí to vzdát. Koľkokrát počul si, vieš, takých už bol viac. Oni nemali tvoju výdrž lietať na mesiac. Vzdáš ty hlasy sílí každý den. Každej hrdina byl dřív jenom blázen. Keď sa ti cieľ stráca, Boh je kam. Na všetko zostal si už len sám. Keď boli cesta za tvoj sa bohil kam. Na všetko zostal si už len sám, keď bolí cesta za tvojim snom. Každý hrdina bol posloucháš, že na to nemáš a ať to vzdáš, ty hlasy sílí každý den. každej hrdina byl dřív jenom blázen. Chycati cieľ stráca Boh je kam, na všetko zostal si už len sám. Keď bolí cesta za tvojim snom, Ono to tak zvyklo, mať takú postupnosť, stať sa na začiatku bláznom, potom rešpektovaným. Nie vždy to takto fungovalo. Mal 18 rokov, keď začal písať pesničky a premiérový koncert, ten sa spája so 4. aprílom roku 2009. V 2011 vytvoril autorské duo tiež e, so začínajúcim spevákom Václavom Lebedom alias Voxelom a ako textár sa podielal na jeho dvoch albumoch. A z tejto spolupráce vznikla aj pesnička s názvom V naší ulici, ktorá dosiahla dokonca niekoľko miliónov vzhliadnutí na YouTube a ich spoločná pieseň Zejtra je taký den z roku 2013 bola aj prvou výraznejšou zmienkou o Pokáčovi ako interpretovi. V 2015 potom vytvoril svoj prvý single, vymlácený Entry a financie na to, natočenie klipu získal e, vďaka kampani, ktorá už aktuálne je často využívaná na rôznych platformách. Čo sa týka prvého štúdiového albumu s názvom Vlasy, čo pri ňom <laughs> teda je vec, e, ktorá sa až tak veľmi neskloňuje, tak to ponúkol v roku 2017. No a odvtedy si vydobil aj rešpekt u mnohých. Tá spolupráca s ľudskou Bílou, tá sa spája už s viacerými pesničkami. Boli tu tituly a sú tu tituly ako Ďekujú ti, Dobrý kafe, Stroj času, no a aktuálne je to single, e, ktorý dostal názov Obyčejná holka sa Pokáč postaral aj o muziku, aj o text. No a už to tiež môže byť, že mnohí začali počúvať do koliečka. Dokáže s tými slovíčkami celkom pekne čarovať. Ale máme tu aj ďalších, ktorým sa po tejto stránke celkom darilo a darí dodnes. A aj zaujímavé je to po tej interpretačnej stránke. O chvíľočku dostane priestor o 5 rokov starší interpret a zaspomíname si na niekoľko titulov, s ktorými sa tiež dokázal celkom slušne zviditeľniť. Ešte predtým by to chcelo teda doplniť si udalosti, ktoré nám ten dnešný termín, 30. júlový deň v čase premiéry ponúka cez historický kalendár. Začneme v Kanade a roku 2001 Stala sa vtedy prvou krajinou na svete, ktorá povolila nevyliečiteľne chorým pacientom pestovať a fajčiť vlastnú marihuanu bez ohľadu na protesty lekárov. O rok neskôr prezidenti Konžskej demokratickej republiky a Rwandskej republiky podpisovali v juhoafrickej pretórii mierovú dohodu. Ukončila ozbrojený konflikt medzi obidvomi krajinami. 4 roky to tam trvalo a vyžiadalo si to približne 2,5 milióna obetí, konfliktov zbytočných máme neúrekom po celom svete. V roku 2003 sa tiež skončila určitá éra v mexickej továrni v meste Puebla zišlo z výrobnej linky posledné auto typu Volkswagen Chrobák. Jeho výroba bola zastavená. Pri Bielom dome, ale v Tatranskej Polianke pred 20 rokmi vypukol najrozsiahlejší požiar vo Vysokých Tatrách od založenia Tatranského národného parku v roku 1949. Mimoriadná situácia vyhlásená v súvislosti s lesným požiarom vo Vysokých Tatrách trvala do 3. augusta. V 2007 na Slovensku poprvýkrát odstránili žlčník laparoskopický formou jednodňovej chirurgie. Operácia sa konala na pracovisku v Bojniciach. Pacientom bol vtedy 46-ročný muž, ktorý potom po necelých 24 hodinách od operácie aj odkráčal domov. No a skončíme v roku 2011 mierumilovnou Severoatlantickou alianciou, ktorej lietadla zničili tri televízne satelitné vysielače v líbijskej metropole Tripolis, využívané Muammarom Kadáfim. No, postaviť je komplikované, zlikvidovať jednoduché a ešte to prekryť transparentom, že je to všetko pre dobro. Čakáme na signál, keď už naozaj bude dobro v našej blízkosti Čakať na signál budeme aj v blízkosti Vojtecha Dika, pretože to je pán, ktorý si aktuálne pripomína e, teda svoju 40 no už týždeň by to malo platiť, môže byť, že dodnes to trvá tieto oslavy, tak si ho poďme pripomenúť v prvej pesničke. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází a tak čekám dál. Hledím ke hvězdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Tisíce družic vysílačů vedení a přijímačů. Jak plné včelky rozsévají signál z květu na květ. zemi české 14 milionů funkčních simkaret. Krom naší vsi je všude moderní svět. Přestaňme pěstovat už obilí. Radši si kupme všichni mobily. No my tu nebudeme nikomu dělat debily. My u nás postavíme sloup. Proražme slou střechou postela, teď ten levra farář stejně nic nedělá. Zbourejme radši starou zvonici, ať signál zalije naši vesnici. Čekám na signál, ten z nebe nepřichází, já tak čekám dál hviezdám, ve dne je nevidím a v noci nevnímám. Za zatáčkou rybníka máme kutila, a tom sváří pájí kráji, český ruce všechno znají. Do týdne tu stálo dílo hodno genia. kamže tenhle skvělý přístroj daj. Připojme na kostel v naší vesnici, tuhle tu prapotivnou krabici. Vyšlem signál však u nás neměl tušení, že globální způsobíme rušení, že způsobíme těžké časy, no co, opět budem pěstovat Aby se stvrdili, kdyby před vodiče víc vodili. Dočkej času jako husa hlasu, zítra tu bude stát i stroj času. Tak tohle to je ono, <laughs> to je dobrý film. Karliku, pojď mi taky, nestoj tam, pojď, dobře, už to jdu. Nebo se něčeho, je to vyzkoušet. Ježíš Maria, pane faráři, pojďte taky. No já nevím, jestli se to hodí to víš, že se to hodí. Pořádně za to zatáhněte a už to pojede. Tak, tak eh, tady, dobře, tak ve jménu boží. No pořádně za to vente. Tři, dva. Vzal za to pořádně a napokon to teda i takto eh, dopadlo. V hlavnej úlohe teda Vojtech Dyk, syn literárneho historika, spisovateľa a majiteľky nakladateľstva. K spevu sa dostal cez eh, chlapčenský zbor Pueri Gaudentes, No ale zaspíval si aj v iných formáciách, boli tam Davidov alebo Top Dream Company, ale známy sa stal predovšetkým ako frontman skupiny Nightwork a jej e, trojčlennej podskupiny Tros Discotékos. Predstavil sa tiež ako spevák brnenskej swingovej formácie B-Side Band, no a sú tu aj nejaké tie solové záležitosti. Inak vyrastal v pražských Holešoviciach, kde navštevoval aj základnú jazykovú školu a ľudovú školu umenia a od tých 7 rokov sa to spája so spievaním. Súčasne študoval aj hru na husličky, neskôr na klavír. K divadlu sa dostal ako 15-ročný, v tom čase už na spievanie v chlapčenskom zbore bol trošku starší, takže musel zbor opustiť. Oslovila ho režisérka Radka Tesárková, pozvala do amatérskeho divadla Radar, neskôr e, prešla z radaru do Divadelnej akadémie muzických umení e, taká väčšia skupinka jeho priateľov, vrátane dievčaťa, do ktorého sa zahľadila, tak sa aj e, napriek teda prvotnému záujmu o štúdium cudzích jazykov rozhodol po maturite na gymnáziu študovať herectvo s nimi No a takmer na začiatku štúdií na tej divadelnej akadémii muzických umení sa objavoval aj na divadelných scénach, spieval v niekoľkých kapelách a po krôčikoch sa stával úspešnejším a úspešnejším. Do povedomia širokej verejnosti sa oveľa rýchlejšie dostal v pozícii speváka než herca. V čase, keď sa stalo veľkým hitom objavovanie talentov pomocou speváckých súťaží, kde umelca začali plodiť e, reality show a získať si tak miesto na hudobnej scéne bolo ťažšie, mu pomohlo účinkovanie v televíznych seriáloch no a neskôr aj vystupovanie práve s kapelou Nightwork, ktorú by sme si mohli pripomenúť aj v jednej z takých tých výraznejších nahrávok, takže šup do teplákov. keď sme už pri tom obliekaní sa do teplákov, čo súvisí často so športom, nie vždy, <laughs> tak e, v prípade Vojtecha Dika možno spomenúť aj fakt, že značnú časť svojho života prežil na Pražskej letnej, ktorú označuje ako dôležité miesto svojho života a domova. Už ako dieťa veľmi rád športoval a niektorým športom, hlavne fotbalu a florbalu, sa venoval aj závodne a stal sa fanúšikom futbalového týmu Sparta Praha, verným návštevníkom jedného z najväčších symbolov klubu, štadionu. Sparty na Letnej, ku ktorému sa hlási ako k svojmu domovskému štadionu a tiež naspieval hymnu Sparty Praha na srdci S. Zaujímavé je aj to, že jeho bratranec Viktor Dick, ktorý je aktuálne už e, po Davidovi Kolerovi spevákom skupiny Lucie, tak ten je naopak interpretom hymny druhej pražskej S v Slávie. Slávie bílo-červený. No a takto je to tiež so športom prepojené. No ale keď sa vrátime ešte k muzike, tak Nightwork to bola kapela, ktorá fungovala od roku 2006 už by to malo byť od 2013. minulosťou, ale postihali urobiť celkom slušný vietor na tej hudobnej scéne aj s Františkom Soukupom a Jakubom Prachařom ako trojlistok, taký najvýraznejší z tohto skupenia, samozrejme boli tam aj ďalší muzikanti. Spočiatku to mali trošku komplikované, pretože žiadne hudobné vydavateľstvo nemalo o ich Eh, oni tomu hovorili v tých vydavateľstvách, že kontroverzný štýl hudby, tak nemali o to záujem a tá snaha presadiť sa na domácom hudobnom trhu bola eh, už tak povediac odsúdená na neúspech. Nepomohli ani slávne mená rodičov niektorých členov kapely. Skôr naopak, skôr ich eh, označovali, že sú protekčnými ale išli si za svojím a keď e, ocino Františka Soukupa, Ondřej Soukup, skladateľ, im prepožičal nahrávacie štúdio, tak sa začali realizovať aj po tejto stránke. Tá prvá platňa, ešte sa ten úspech nedostavil, nasledovala čiastočná úprava v obsadení kapely na druhé CD pribudli pesničky, ktoré už začali pomaličky sa dostávať do popredia a po úspechu s pesničkou Mája, čo sa stala, to bola cover verzia pôvodnej skladby naspievanej Karlom Gotom, ku ktorej natočili aj v rekordnom čase 19 minút a 25 sekúnd videoklip a vpustili to potom do českých rádií, tak e, s týmto titulom sa pomaličky, ale v celku už aj rázným krokom začali zviditeľňovať, tak si majú ako takú poďme tiež pripomenúť. I'm ready to baby. You're not alone. Not Maya. Maya. teď podotknu. Nikdo z vás nemá tušení, že v dálce stojí malý Z nej každé ráno vylétá zděšený, že v dálce stojí malý Z nie každé ráno byli tá babčelka Maja. Malá babčelka Maja. Z nie každé ráno Maja, Maja. Text eh, Zdeňka Rytířa, samozrejme už nemá melódiu Karla Svobodu, ale ani toto nezabránilo úspechu pesničky. Keď sa ešte vrátime k albumu Tepláky a neb kroky Františka Soukupa, tak eh, hlavne teda, Tepláky vyvolali šialenstvo v svojej dobe a zaujali aj akademikov českej populárnej hudby, takže kapela sa stala eh, majiteľom niekoľkých hudobných ocenení a song tepláky propagovali aj s dávkou recesie mimo koncertné pódia, ako tomu bolo napríklad pri odovzdávaní hudobných cien v rámci Českého Slávika a túžba vybočovať zradu, tak to už boli povestní, vytvorili si nálepku tzv. nihilistických buričov, ktorí sa hrdohlásili k názoru, že to, čo nešokuje, nikoho nezaujíma a že recesia je ich obrana proti blbosti a oni vyšli aj s ďalším titulom, ktorý rozdelil poslucháčov na dva tábory, možno dodnes rozdeluje, ale táto pesnička, ktorá neskôr bola označená vo svojej dobe ako neprípustná, dokonca tam ten videoklip z YouTube bol aj stiahnutý a ani v rádiách sa to už zrejme tak ľahko mm, neobjavuje tak eh, získali ohlas nielen u homosexuálnej menšiny, ale aj u ľudí, ktorí majú radi recesiu, hoci to teda dodnes vzbudzuje špekulácie, či to bol žart alebo uvedomelý boj proti vžitým predsudkom voči sexuálnej orientácii, tej homosexuálnej. Tento počin sa s kapelou niesol po celú dobu jej existencie a Zohral celkom výraznú úlohu aj vo vývoji a žánrovom začlenení skupiny Nightwork. Globální oteplování, to je práve titul, ktorý mal aj celkom zaujímavý videoklip a na koncertoch to tiež vyvolávalo nadšenie u mnohých, ktorí sa k tejto orientácii prikláňajú. Tí druhí na to pozerali cez prsty a niektorí sa na tom aj celkom dobre zabávali. Když jsem ještě býval malý kluk, kluci já měl sen. Sníval jsem ho každý, každý všední den. Jednoho dne v neděli, když naši za babičkou odjeli, pátral jsem v mámině šatníku. Střevíce padly k mému kotníku, teplý letní den Venku jsem si motýlí, řekl jsem si po chvíli. Já jsem gay, jsem gay, jsem teplej. Já jsem gay, jsem gay, jsem teplej. Buď taky gay. Dnes už jsem si jistý, že naše planeta je na oběžné dráze. Teplej květ, teplej je i vesmír, však i Antarktida roztaje již za šest let. Slunce svítí každý den, tak neváhej a pojď se mnou ven, podívejte pláží žalo, bez i rostlina. Vždyť fotosyntéza by bez nás nebyla, venku samci motýl řekněme si po chvíli, já jsem gay, jsem gay, jsem teplý, já jsem gay, jsem gay, jsem taky gay. Teplej si sel, teplá kopce jsou teplý ryby, všude No, tu sme vo finále pesničky. Celkom sa k tomu ešte hodí záležitosť, e, ktorá bola o takej sólovej účasti niekde na začiatku s tými hereckými skúsenosťami. V roku 1997 sa na treťom nádvorí Pražského hradu konala spoločne s Brnenskou filharmóniou brnenským e, takým e, filharmonickým zborom, solistami, jazzovou aj rokovou sekciou Omša Leonarda Bernsteina, v ktorej Vojtech Dyk účinkoval a tento solový part sa stal jedným z jeho prvých speváckých úspechov a talentu si všimla aj režisérka Radka Tesárková, ktorá pripravovala hru o Svaté Dorote a pozor, <laughs> Vojtecha obsadila do hlavnej úlohy Dorotky, spievanej úlohy pre chlapca zo zboru. Jeho postava a úloha tohto dievčaťa umocnená vysoko položeným hlasom vyvolávala u mnohých dojem, že sa skutočne jedná o dievča a vďaka tejto úlohe sa dostal aj do detského divadelného súboru Teatr a od 99. potom začal získavať prvé skúsenosti na doskách divadla Radar. Takže aj takýto môže byť štart umeleckej kariéry. No a v tom aktuálnom období má toho za sebou už samozrejme viac. V januári 2012 ale opustil z osobných a časových dôvodov angažman v Národnom divadle a výrazne obmedzil aj svoju účasť v ďalších projektoch. Vznikla aj audioknižka pod názvom Svatební cesta do Jilí, ktorú mal možnosť načítať spolu s manželkou, herečkou Tatianou Dykovou. No a za tie roky na jeho konto pribudli aj rôzne ocenenia. V rámci Českého Slávika za rok 2009 sa stal skokanom roka. O rok neskôr bol bronzový medzi spevákmi a v rokoch 2022 až 2024 to boli strieborné ocenenia. No a podobne na tom boli aj odmeny za rebríčky v, v rámci ďalších rôznych týchto ankiet. Určite Vojtech Dyk patrí medzi výrazných interpretov, schopných zaspievať čokoľvek, od vážnejších po pesničky, ktoré rozdeľujú názorovo, ale muzikant, ktorý je schopný sa vcítiť do polohy aj takej, aj onakej, tak ten sa na tej hudobnej scéne môže v pohode pohybovať bez nejakého zakolísania. Hlavne, aby ho to bavilo a aby to bolo uveriteľné a nie z vypočítavosti. A mám pocit, že pri Vojtechovi Dykovi tá vypočítavosť až tak veľmi nehrozí. Poďme si ho ešte pripomenúť v jednej pesničke, takej letnej záležitosti, titulnej skladbe albumu z roku 2013. Stále ešte zostaneme pri kapele Nightwork, ale pre túto chvíľku snad len toľko. Čauky mňauky. Čauky, čauky mňauky, ča ča čau. Čauky mňauky, čauky, čauky mňauky, ča ča čau. Na pláži sedí, na pláži sedí, v palmovém háji. Na moře hledí, na moře hledí, jak loďky ho krá. možná i dvě, možná i tři. Kdo ví, kam si vedou, oh, oh, oh. A vonky šplouchaj, šplouchy, šplouchy po písku, zatímco s ním mi spláchli tenisku, bílou tenisku. Čauky, čauky, mňauky, ča, ča, čau. Čau. krku a zamává. Já tady zůstávám. Ty tady zůstáváš. S dívkou plou od zasvětu luny, chytitý žraloka bez harpuny. Nejhorší den je tu polojasný, můj nový domov je tak krásný. voda žblnkotať. Pokiaľ ide o muzikantov, ale aj o hercov, tak blízkym alebo nepríjemným sa nám môžu stať aj cez to, čo vykonávajú. Záleží, akú úlohu stvárňujú v tom filme napríklad. Niekomu sa páči aj negatívna pozícia, inému ani tá pozitívna nemusí byť príliš e, príjemnou. A takto na diálku môže vzniknúť aj celkom zaujímavé priateľstvo, ale osobne je to vždy ideálnejšie. A keďže dnes tu máme aj ten Medzinárodný deň priateľstva, tak si túto formu spolužitia tiež e, dovolím pripomenúť v troch nahrávkach. Oficiálne je priateľom človek, s ktorým niekoho spája medziludský, medziosobný vzťah náklonnosti, vzájomné porozumenie, dôvera a všetko, čo s tým priamo, nepriamo súvisí. Je to takmer zhodné s láskou, teda na rozdiel od toho, že priatelia by nemali byť až tak e, fyzicky priťahovaní svojim náprotivkom, ale pokiaľ to máte aj s láskou, aj s priateľstvom dohromady, tak je to len ideálnejší bonus. Na túto tému, ako som už naznačil, dnes e, vzniklo množstvo pesničiek, nevyčerpáme to ani zďaleka. Napriek tomu si dovolím ponúknuť na začiatok pesničku, ktorá keď začala byť týmto interpretom ponúkaná, tak dostával otázky, ako sa volá ten konkrétny priateľ. No a len tak pokrčil ramenami, prečo sa pýtate, môže byť, že je to práve váš sused, niekto vám blízky, niekto, koho si ani tak veľmi nevšímate a ani si neuvedomujete, že to, čo on koná, koná len preto, lebo sa cíti byť napríklad vašim priateľom. A pokiaľ niekoho takého na blízku máte, nemusíte mu to hneď hovoriť, stačí mu to oplácať rovnakou mincou. Ako prvý nám bude spievať Jarek Nohavica. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět. Zdál se nám opojný, jak dvacka cigaret a všechna tajná přání plnila se na počkání a nebo rovnou hned. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli? Zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých dvanácti žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas. Jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no a co vem to ďas? Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli? Zmizel z mi nevím kam, Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých repropeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal, tobě i to poslední. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj jediný příteli. Zmizel z mi nevím kam, sám, sám, sám, zpívám tady sám vzpomínáš si na to, jaký zbyl. Jenom mi netvrd, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil se i ty a přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné slunko nesvítí. Kam jsme se poděli, kam jsme se to poděli, kde je ti konec můj ztracený příteli. Zmizel z mi nevím kam, sám, sám, sám, dýchám tady sám. Album Darmodej a záver 80 rokov, keď Jarek prišiel s kolekciou pesničiek, kde okrem titulnej a pesničky Přítel hviezdili aj ďalšie skladby e, typu Zítra ráno v 5, Dokud se zpívá, Heřmánkové štěstí, Myš na konci léta, Husita a tak ďalej. Aj Kometa nechýbala na tomto albume. No a priateľ alebo přítel zase v rámci Jarkovho vystúpenia na Aurelovi 2005, to sa konalo v roku nasledujúcom v Žiline v Korytnačke, kde bol súčasťou toho celého večerného programu odovzdávania cien slovenských hudobných odborníkov, ale dnes už Aurel Chudák je tam, kde aj slovenský slávik, zrejme v nenávratne, pretože každý chce mať dôležité slovo, ako to zvykne byť na Slovensku, všetci chcú byť náčelníci, nikto nechce byť indiánom, lebo prečo má byť náčelníkom tamten a tamten a nemôžem byť ja. Podobne, svojho času sa priateľstvo označovalo aj ako družba a zvyčajne teda je to o vzájomnej sympatii, aj tom duševnom porozumení, poskytovaní pomoci, ochrany, náklonosť aj k spolupráci, združovaniu sa a tak ďalej. Nájsť dnes priateľa je komplikovanejšie, pretože stačí, keď si o vás vygoogli veci a niečo sa mu znepáči a už je cesta zarúbaná. Respektíve, aby náhodou sa o ňom nezačali šíriť rovnaké reči, ako sa šíria o tom, s kým by mohol byť prípadne priateľ, či už sa to zakladá alebo nezakladá na pravde, to si už dnes málo kto overuje na vlastnej koži. O priateľstve bude vypovedať aj ďalšia nahrávka, trošku staršia, aj keď teda, no, tým, že Jarek Nohavica prišiel s albumom až v 89. s týmto darmodejom, tak e, to sú pesničky, ktoré už mal možnosť ponúkať mnohé podstatne skôr od toho folkového kolotoča, keď sa objavil v 82 na scéne a v podstate v tom istom období vyštartovala za svojim poslucháčom na tú náročnú cestu aj skupina Tublatanka a keď dali v 85. dohromady prvý album s textami Martina Sarvaša, tak tam nechýbal ani priateľ v tejto verzii. Mnohí si už priateľstvo spájajú skôr s televíznou obrazovkou alebo mobilným prístrojom, počítačom a podobne. A takéto klasické priateľstvo, kde si pozeráte z očí do očí a dokážete si aj dlhodobo pozerať do očí, to nám už ako si e, mizne. Už to nie je také výrazné, ako to bolo svojho času, keď aj Vinetu s Old Chatterhandom mali to pokrvné priateľstvo, takýchto ono to nikdy nemôže byť o 70 priateľoch alebo 300 tisíc, e, pokiaľ ide o Facebook a podobne. Skutočných priateľov tých budete počítať vždy no maximálne tak na nejaké desiatky. A overia to hlavne situácie zo života, keď sa vás priateľ má zastať aj napriek tomu, že aj na ňo sa zosype, nejaká voľna kritiky, hoci teda za to nemôže, respektíve veci sa majú úplne inak, ako sa v skutočnosti prezentujú. O silnom priateľstve, respektíve o verzii, ako by to mohlo vyzerať v tom priateľstve, ešte vypoveda aj nasledujúca nahrávka. Tá je z roku 1983 pod textom, keď poviem, že je podpísaný Zdenek Borovec, ktorý bol majstrom pera a majstrom slova tak už to naznačuje, že by mohlo ísť o vydarený to titul prerábka pesničky Hello My Friend, s ktorou prišiel Neil Diamond. V českej verzii nám to ponúkol Karel Černoch a to je tiež, alebo bol, lebo už žiaľ musíme hovoriť v minulom čase. To bol tiež pán interpret, ktorý bol uveriteľný aj vo veselých, rozjúchanejších tituloch, ale aj v týchto komornejších. co já bych byl, co já bez přátel, co já. Hlas můj by zněl do prázdna stěn, nikde neslyšen, šepot bez ozvěn. I já chci říct i já, že nejsem sám, jsme dva, že já tě znám, ty znáš mě tež a jak světem jdeš, myslíš na to tež, nač já. jsem jen blázen, to možná vážně jsem, no ty v linkách mám za šťastný most. Sjeď jen po strunách, ať ukážem to všem, jak má se hrát ten hymnus na radost. Ja, já, ať zní i já. Jak v řádce strun ta tvá. A se mnou hraj dál tu odu od, odu na život. Hraješ z těch ženot, not, jak já. thank you já Jsme přátelé, jsme dva. Tvé tóny znám, ty z mých se těš. A jak světem jdeš, myslím na to tež, na čiách. Tanečný orchester Československého rozhlasu a Karel Černoch. No, je to úplně jiná káva, jako pieseň v štýle Chtěl bych být víc než přítel tvůj s Filipom Brabcom, e, která je tiež o priateľstve, ale trošku iného razenia. A o priateľstve by sa samozrejme dalo ešte popočúvať veľa pesničiek. Necháme si zase niekedy do budúcna aj túto tému. Je ich naozaj neurekom aj tém, nielen pesničiek o práve tom, čo bolo v hlavnej úlohe v tých ostatných troch tituloch, ale dnes ešte je možné niečo pospomínať v rámci aktuálneho kalendára aj jednotlivcov, ktorých narodení nový termín vychádza práve na dnešný deň. Keby sme to zobrali cez hudobný kalendár, tak nám tam vyskakujú hlavne dve postavičky, z tej svetovej scény. Obidve celku výrazné. Ročníkom 1941 je rodák z Otavy, z Ontária, z Kanady, spevák, skladateľ a herec Paul Anka. Paul Albert Anka, ktorý ešte ako 15-ročný študent sa zalúbil do rodinnej opatrovateľky, ale bola staršia ako ona. Jeho lásku neopetovala. Zalúbený Paul preto zložil pieseň, Dal jej názov Diana a tá sa potom v auguste roku 1957 stala celosvetovým hitom. Predajnosť platní prevýšila náklad 10 miliónov, čo bol v tom čase naozaj rekord v predajnosti a aj niekedy neopetovaná láska vám môže priniesť <laughs> veľké financie a pekný rozbeh do kariéry. V 63. začal vydávať v podstate hit za hitom potom ustúpil z popredných pozícií, populárny bol aj v Anglicku, no a o návrat sa pokúsil úspešne v 69. ako spevák a aj ako skladateľ. Ehm, hit She's Lady speváka Toma Jonesa, My Way, Frankyho Sinatru, to sú tiež tituly, pod ktorými zostal podpísaný. V auguste 1990 dostal americké občianstvo, s rodinou by mal žiť v Las Vegas. Na jeho konte 30 štúdiových albumov. K tomu treba priradiť ešte 30 tzv. live titulov a výberoviek kompilácií. V rámci európskeho turné zavítal aj do Bratislavy v roku 2016. Samotný Polanka ale potom koncerty rušil z dôvodu že má obavy o bezpečnostnú situáciu pri koncertoch v Európe a ak tak budú postupovať tí hore, tak ju budeme mať nakoniec aj my všetci. Kate Bush, rodáčka z britských ostrovov, speváčka, skladateľka, tá je ročníkom 1958 na scéne od 20 zaujala osobitým vokálnym prejavom, v začiatkoch kariéry jej pomohol Dave Gilmour z kapely Pink Floyd, no a vo februári 78 ponúkla prvý album a na ňom už mala aj pesničky, ktoré sa dostali do čela hitparád dobových, takže si vyslúžila neskôr aj titul Najlepšia britská speváčka, aspoň teda v roku 1987 sa tak stalo a zaradila sa medzi neprehliadnutelné a neprepočuteľné interpretky. Samozrejme tých narodení nových oslávencov tu máme ešte viac aj vďaka iným odvetviam z takých tých vzdialenejších ročníkov e, si možno pripomenúť Emily Jane Bronteovú, autorku románu Búrlivé výšiny, britská spisovateľka, tá sa narodila 30. júla roku 1818. Neskôr k nej pribudol autor prvej cyklickej štruktúry hroznového cukru, nemecký chemik Bernhard Christian Gottfried Tollens, ročník 1841. Vo Vsetíne sa v roku 1859 narodil dramatik a spisovateľ Ferko Urbánek, najhrávanejší dramatik v období tzv. realizmu. Tými najznámejšími divadelnými hrami sa stali Kamenný chodníček alebo Škriatok, Hrob lásky. No a Henry Ford, americký vynálezca, priemyselník, priekopník pásovej výroby a prvý výrobca sériových automobilov. Ten bol ročníkom 1863. Eh, Otto von Bismarck, ten by mohol ešte doplňať 19. storočie, ale tam je to skôr o odchode eh, v tento termín, takže to si budeme pripomínať až ku koncu relácie. 20. storočie nám ešte tiež ponúka postavičky a mnohé môže byť, že sa zaradili aj u vás medzi neprehliadnutelné, ale tá záverečná polhodinka bude, čo sa týka muziky, plná hudobných odkazov dámy, ktorá si tú pozornosť určite zaslúžia v programe tohto typu. Je to neoddiskutovateľné, keďže si 14. júla pripomenula 80. narodeniny, tak si ju pripomenieme aj my, konkrétne Marcelu Leiferovú, pretože patrí na naše pomery k naozaj výrazným a kvalitným interpretkám. Je tu aj hudobná stopa, ktorá je neprehliadnutelná, tak si poďme pripomenúť aspoň zo pár pesničiek. Vietor pohľadí slova do dlaní schová a tichá tvár už nič nezradí. Čaká, kto teraz príde, kto tvár mi pohľadí. Struny, ktoré sa chvejú, kto správne naladí. Neviem, čo je to so mnou, prečo tak dlho zase kto pod oknom stojí a je sám. Otvorím okno, nie, nie je sám, pretože tam vonku stojí pán. Veď čože, keď každé slovo zázračný zazdá. Do vlasov prsty sa zapletú, dotykoch na druhú planétu. hryme vietor už slova má. Chodím po špičkách ticho, slova sú váhavé. Banku už sní moje šepká, dotyky láskavé. Slova, tie slova krásne, keď to si lásku nesie k nám slovám, vábivým slovám, zlatý rám. Otvorím okno, nech nie je sám, pretože tam vonku stojí pán, večože, keď každé slovo zázračným sa zdá. Do vlasov prsty sa zapletú v dotykoch na druhú planétu náhlime, vietor už slovo má. No, vietor môže naháňať márne slova. Tie nasledujúce sa objavili v encyklopédii o domácej hudobnej scéne. Ešte pred 89. rokom niektoré údaje nie sú vždy najpresnejšie, hlavne dátum narodenia Zostal platnosti len ten ročník 1945. Marcela Lajferová neskôr maturovala na gymnáziu v Prievici, tam začala aj spievať so skupinou Milana Galusa a získala si aj lokálnu popularitu. Do Bratislavy šla pôvodne študovať medicínu, doktorkou sa aj stala práve v roku 1970. Ešte pod menom Marcela Bujnová začala účinkovať v študentských orchestroch, aj v internáte Horský park. No a prvé gramofónové a rozhlasové nahrávky realizovala s Braňom Hroncom. Pesnička Lampy už dávno zhasli, tak tá sa stala takou prvou výraznejšou s Janou Belákovou točená. No a dôležité obdobie v jej pôsobení nastalo v tom 64. po uzavretí manželstva s Jaroslavom Lajferom, ktorý sa pričinil aj o rozšírenie repertoáru, aj žánrové. Takže pod jeho vplyvom potom eh, sa to začalo aj točiť okolo Big Beatu, aj jazzu a došlo aj na evergreeny. Postupne začala nahrávať a s poprednými telesami domácej scény účinkovať aj s orchestrami v Tatra Reví tú širšiu popularitu získala vďaka účinkovaniu v televízii a výrazne sa presadila aj v programe Konečná stanica Rytmus, to je z roku 1965. Potom došlo aj na pravidelnú spoluprácu s orchestrom Karla Vlacha, s ktorým nahrala aj svoju LP platňu a s ňou tiež výrazne ovplyvnila dianie na domácej scéne. V podstate bola prvou slovenskou speváčkou, ktorá mala profilovú LP platňu. My sme sa samozrejme hudobne premiérovo dostali k tomu roku 1970, keď e, Jaroslav Leifer zomrel v apríli a zostala stáť pred otázkou účinkovania na bratislavskej líre. Presvedčili ju, že by si to aj on želal, aby tam vystupovala, tak sa toho zúčastnila, no a napokon to s pesničkou slova aj celé vyhrala, takže toto bol taký jeden z najvýraznejších momentov jej speváckej cesty. No a nasledovali ďalšie pesničky v tých 70 -tých rokoch, či už pôvodné alebo prevzaté. Tá ďalšia v poradí, to je práve jedna z cover verzií, ktorej slovenský text dodal Peter Brhlovič, single Hymna lúčných rán. Hymna lúčných rán singlík zo 74. roku, keď už Marcela Leiferová prišla aj s albumovou dvojkou, na ktorej sa objavila tiež podobne zameraná pesnička pod Bielou alejou, ale aj pamätníček prvej dámy alebo magnetofón a ďalšie dobové hitovky z tohto singla ale vzýšla je tiež zaujímavá spolupráca s Jankom Lehockým a Jánom Štraserom, pretože na bečku bola káva Zrnková sa ale ešte vrátime k hodnoteniu prvej profilovej LP platne, tak e, objavilo sa tam aj konštatovanie v štýle, kdo očekává něco na způsob malé hitparády, bude zklamán, totiž příjemně překvapen. Vyňatá z celkově průměrné bratislavské produkce a banálních televizních pořadů dokazuje Marcela Lajferová, že patří k našemu nadprůměru a že má bohatý výraz i dobrý vkus sa písalo v časopise Melodie a v roku 1970. No a ten dobrý vkus ona potom prejavovala aj pri voľbe spoluautorov ďalších pesničiek, siahala aj po mladých, vtedajších, domácich autorov, čiže autoroch typu Pavol Hamel, Kamil Petere a podobne. Nebol to len Janko Lehocký ale pribudali aj pesničky, ktoré jej textoval napríklad Zoro Laurinc, ten následujúci single, ten je z roku 1979 a tiež jedna z dovezených melódií, ktorá sa potom natrvalo usadila v jej koncertnom spevníku s VV systémom Vlada Valoviča zrealizovaná Hrdá láska. Hrdá láska lolaj, lolaj. Takže toľko hrdá láska. K tej ďalšej pesničky sa dostaneme je dnešný kalendár. Pozrieme sa na narodení nových oslávencov, respektíve tých, ktorí si tento sviatok práve 30. júla pripomínali a všetko to možno dať do balíčka. Herectvo, rodák e, z Banskej Bystrice Michal Slivka, ten bol ročníkom 1929 a neskôr členom činohry divadla Jonáša Záborského v Prešove alebo Tatrarevi v Bratislave od 65. v tzv. slobodnom povolaní. Na to herecké nadanie upozornil v ochotníckom krúžku v Rímavskej e, sobote. No a v línii estrádneho pódiového herectva mal možnosť e, sa realizovať aj na zájazdových vystúpeniach po Slovensku, v kabaretných skečoch, v rozhlasových a televíznych programoch, a podielal sa na nich aj ako autor a spoluautor. Dožil sa 78. Zomrel v oktobri 2007. O dva roky neskôr narodený pražský rodák Jan Teplý. Ten sa stal tiež hercom a známym cez e, filmové tituly Skřivánci na niti, Ucho, Fešák Hubert alebo Oznamuje se láska vašim. Neskôr spolu zakladal aj hereckú asociáciu, kde bol 14 rokov prezidentom do roku 2005. Televizní diváci ho mohli vidieť aj v seriáloch Pojišťovňa šťastia z divočela zemne, Život na zámku. Našlo by sa toho dosť, že zomrel vo februári roku 2007. Alena Vránová, česká herečka, známa asi na Slovensku najviac ako Pišná princezna Krasomila. Tá si dnes pripomína 93. narodeniny tiež pražská rodáčka. Boli tam samozrejme aj ďalšie tituly, Hrádky s čertem dovolená s andelem, seriál Byl jednou jeden dům, ulice, vlak detství a naděje, aj chalupáři, kde padají hviezdy, obchodák. Zkrátka tou Krasomilou sa zapísala nezmazateľne do histórie domácej kinematografie a tá ju zviditeľnila si najvýraznejšie po boku neskoršieho manžela Vladimíra Ráža. Ono to vtedy bolo tak trošku aj o škandále medializovanom, pretože e, bol tam manžel, ktorý mal celkom slušné kontakty v médiách a nevera, odchod, to sa nie vždy odpúšťa. Alois Švehlík, rodák z Pardubic, bol ročníkom 1939 Žiaľ už musíme hovoriť v minulom čase, keďže nás opustil v tomto roku 2. apríla český herec, divadelný pedagóg, ktorý si tiež prešiel všeličím a rôznymi filmovými titulmi, seriálmi, aj dubbingom. Z tých zahraničných krimiseriálov vyskakujú hlavne profesionáli, Šimanský alebo aj česká verzia seriálu a Makepeaceová, kde e, mal možnosť teda nadabovať policajného šéfa. No a z hercov, jednotlivcov Jack Nicholson, Charles Bronson, Anthony Hopkins, Roberto De Niro, Bart Lancaster. Pokiaľ ide o domáce tituly, možno ten jeho eh, mlinár z rozprávky Princezna Zemlejna sa asi najskôr vybaví, ale bola tam aj žena za pultom, kde si zahral taxikára a nápadníka jednej z predávačiek. Arnold Schwarzenegger ďalší z dnešných nových oslávencov, americký filmový herec rakúskeho pôvodu, svojho času aj guvernér Kalifornie, ktorý sa svojim vypracovaným lebo bol špičkovým kulturistom, vypracovaným telom presadil vo filmoch typu Barbar Conan alebo Terminátor. Tak to je tiež postavička neprehliadnutelná. Boli tam samozrejme aj e, filmové tituly, ktoré nemuseli byť u tzv. fajn šmekrov dvakrát obľúbené typu dvojčatá alebo policajt zo škôlky, ale celosvetovo zarobili pekné peniaze, takže zostali tými neprehliadnutelnými. Ďalším výrazným e, hercom svetoznámy rodák z Francúzska Jean Renault, ten je ročníkom 1948 inak francúzsky herec španielského pôvodu, ktorý si tiež zahral v úspešných filmoch, a to nielen z produkcie Hollywoodu, ale sú tam aj nejaké tie európske tituly. Narodil sa v Maroku, v Casablanke, andalúským rodičom, ktorí do Severnej Afriky ušli pred e, diktatúrou Franciska Franka. Keď mal 12 rokov, presťahovala sa jeho rodina do Francúzska no a potom došlo na filmové tituly typu Magická hlbočina, Brutálna Nikita, Eh, Mission Impossible a aj nejaká tá tvorba typu návštevníci, purpurové rieky, eh, Rúžový panter, to bol remake eh, filmu a, a takto by sa dalo pokračovať ešte celkom dlho. Na zozname, čo sa týka hercov, ešte figuruje aj Lisa Kudrovová, ročník 1963, no ju zaregistrovali ako Phoebe z seriálu Priatelia to by mohlo byť z tohto vrecúška všetko. Ideme pomaličky do finále. Ešte by sme mohli stihnúť povedzme, že tri pesničky. Tá nasledujúca, to už bude titul z tých pôvodných Marcela Leiferova dokázala odhadnúť aj autorov, ktorí už boli spomínaní, typu e, Janko Lehocký, Boris Filan, Kamil Peter aj Pavol Hamel v čase, keď ešte neboli tak renomovanými na tej údobnej scéne a ona išla do toho rizika, dala im priestor a vytvorili pre ňu nejakú tú zaujímavú nahrávku. Ján Lauko s Borisom Filanom e, v roku 1983 ponúkli tiež pesničku s názvom Láska je. Jan Lauko sa potom mal možnosť zviditeľniť predovšetkým cez skladbu ZRPŠ Pala Hamela. To legendárne pri poslednom litri vína asi poznajú mnohí. Takto to písal pre Marcelu Lajferovú. sa hrá s pieskom hviezd, preto prachom ciest. Nás môže čistý hviezd, však záleží na náš čo vieme žiť. Láska je zrýchlený čas, dávno známy hlas. Sen lienky v záconách, ach, krásny strach. Noc utram ruží. Láska je poštárov zázračný deň Láska je pravda a lož, láska je rana i lož Šanca byť skromný, neskromne skromný Pretože láska je áno i nie, je zázračný deň Láska je pravda aj lož, láska je rana mená si dovolím povytiahnuť. Lord Kilanin, ročník 1914, inak Michael Morris, alebo tretí barón Kilanin, írsky novinár, športový funkcionár, šiestý predseda Medzinárodného olympijského výboru, narodený v Londýne. Nemal to určite jednoduché ako predseda, stal sa ním po olympiáde v 72., ktorá bola poznačená tým protiizraelským teroristickým útokom. Počas funkčného obdobia sa musel vysporiadať aj s finančnými stratami Olympiády v Montreále, bojkotom Olympiády v Moskve a aj Los Angeles nedopadlo dvakrát ideálne. No, potom sa dostal do pozície predsedu Olympijského výboru Juan Antonio Samaranč a Lord Kilanin ten sa venoval aj vedeniu viacerých spoločností, pohyboval sa aj v prostredí filmového priemyslu. Zomrel v apríli 1999 v Dubline. Jürgen Klinsmann, ten je na konci tohto zoznamu, ročník 1964, nemecký futbalista, neskôr tréner, hral za popredné týmy, no a s, s reprezentáciou sa mu zadarilo v Taliansku na majstrovstvách sveta v roku 1990 bol jedným z najvýznamnejších nemeckých útočníkov 90. rokov, neskôr teda trénerom. trénerom národným tímom obsadil tretie miesto na svetovom šampionáte 2006, čo bol lepší výsledok, než sa predpokladalo, ale neskôr oznámil svoju rezignáciu na post e, trénera národného týmu a na jeho miesto sa dostal Joachim Löw, ktorý tiež dosiahol celkom zaujímavé výsledky. Zaujímavé výsledky dosiahli aj ďalší autory, ktorí spolupracovali s Marcelou Leiferovou z tých ešte mladších, e, Vašo Patejdl, e, ktorý sa k nej tiež hlásil svojou tvorbou a my si pripomenieme ďalšiu zaujímavú dvojicu, ktorá si vystačila aj solovo, konkrétne Julius Kinček a Peter Nať, ktorí Marcele Leiferovej ponúkli pesničku a aj keď existuje skôr verzia z tých 90 rokov, tak ona už aj s klipom mala možnosť túto skladbu ponúknuť aj v rokoch 80 Keď ti skončí ďalšia láska. období, keď jej skončí ďalšia láska. Tak, toľko slova Petra Naďa s melódiou Juliusa Kinčeka v podaní jubilantky tohto mesiaca Marceli Leiferovej pred záverečnou pesničkou ešte zoznam odchádzajúcich. Ten Otto von Bismarck, nemecký kancelár, už spomenutý bol. V roku 1898 dopísal svoj životný príbeh, ďalšie postavičky ako Umberto Nobile, talianský generál, inžinier letectva, to sa spája s rokom 1978. V roku 2003 zomrel americký hudobný producent, priekopník rock'n'rollu Sam Phillips, objavil Elvisa Presleyho napríklad, bol ročníkom 1923, Ingmar Bergman, slávny to švédsky filmový režisér, ktorého tituly typu Persona, Hanba, Hodina vlkov, Siedma pečať alebo Šepoty a výkriky patria k najvýraznejším filmom svetovej kinematografie. Zomrel v roku 2007, rovnako ako aj talianský filmový režisér Michelangelo Antonioni. Tam ten titul s názvom Zvečenina by mohol vyskočiť asi ako prvý. A okrem tohto filmu sa do dejín tej svetovej kinematografie zapísal aj takými dielami ako Červená pustatina, Povolanie reportér v hlavnej úlohe s Jackom Nicholsonom, to by mohlo tiež vyskočiť. Máme tu aj meno, ktoré nemusí nič e, povedať mnohým. Oscar Benjamin Ossi Checkman, americký basketbalista. Stal sa totižto autorom vôbec prvého koša v histórii zámorskej NBA ročník 1919, zomrel v tento deň pred 12 rokmi. No a 10. výročie si pripomíname v prípade dvoch dám. Tá prvá sa narodila v Prahe v máji roku 1931, stala sa krasokorčuliarkou, reprezentantkou Československa a nemala ešte ani 20 a už bola dvojnásobnou majsterkou sveta vďaka účasti na šampionátoch v Paríži a v Londýne v rokoch 1949 a 50, pričom v roku 1950 získala v Osle aj titul majsterky Európy a to už predtým mala striebro a bronz. Aja Vrzáňová, alebo Alena Vrzáňová, neskôr sa vydala do zahraničia a požiadala aj o politický azyl, emigrovala do Spojených štátov, kde potom 16 rokov pôsobila ako profesionálna krasokorčuliarka v ľadovej reví. No, aj v New Yorku svoj životný príbeh potom dopísala v júli práve pred tými desiatimi rokmi, keď tento svet opustila aj americká speváčka Lynn Anderson, ktorá bola ročníkom 1947, pričom muzike sa venovala už od detstva vďaka podpore svojich rodičov, aj mamina bola speváčkou a ten svoj prvý single ponúkla v roku 1966 no a následne aj prvý album a zaradila sa medzi výrazné postavičky, napokon bola aj držiteľkou viacerých ocenení vrátane Grammy, takže zostalo tu po nej množstvo úžasných titulov ale mnohé nájdeme zaujímavé aj v spevníku práve Marcely Leiferovej, tak si ešte poďme na záver pripomenúť jednu nahrávku, z albumu z roku 2008 Pavol Kvašaj, Zoro Laurinc, podpísaný pod pesničkou, ktorá je aj vhodná ako optimistická bodka na záver akéhokoľvek bloku, lebo zostávame v tom, že musí byť alebo prísť aj niečo krásne. O tom nám bude ešte vyspevovať v záverečnej pesničke z dnešnej Petroliky je to všetko. Z Banskej Bystrice vám pekný záver júlového obdobia želá Peter Kršiak. Bol to taký zvláštny deň. Vietor lístí nepohol. Biele prázdne stenách. Oh. Cukor chutí ako sol. O to taký zvláštny deň. Smútok vzal si moju tvár. plachtách dvoch tiel. Časy zmýli kalendár. Musí prísť zas niečo krásne, horúci sneh, voňavý dáš. Musí prísť zas kúsok zvlášť. Bol to taký zvláštny deň. Dávno splýva dní. A jak čakám skúlená, čo sa vo mne prebudí. Oh, musí prísť zas niečo krásne, horúci sneh, voňavý dáš. Musí prísť, musí prísť zas kúsok z no pre každé príď, musí prísť zas niečo krásne. Horúci sneh, voňavý dážď. Musí prísť, musí prísť zas kúsok